آه، المعرف بالإضافة نائي جميل طائفة من أحكام الاسم الموصول قسمتي الأحكامات اسم موصول إذا ظفرت بكتب فقرأ أيها هو شائق أي اسم موصول هست تصدق على البائسين وابدأ بأي بأي هو أقرب إليك يعجبني أي أي أدى آه، واجبه عاشر من الناس أيهم أفضل إن آه، أمسلي قروه أول سافر اللذان أقاما في منزلي اللذاني حضر الذين هم أقاربي أخذت القلم الذي أمامك قطفت بعض الأزهار التي في الحديقة التي برا مفرد مؤنث لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم اقترب مما يقترب الأقلاء وابتعد عما يبتعدونه ابذل ما أنت باذل في وجوه الخير اقرأ این نافع خب اگر دقتی داشته باشید سه گروه از امثله رو آورده بود میخواد قوانین رو در رابطه با احکامات اسم موصول یادآوری کند اسمای موصول چرا اینجا نام نبرده بود همانطور که اسمای اشاره نام نبرده بود به خاطر اینکه در کتاب دوره ابتدایی این اسما رو کاملا چکار کرده بود نام برده بود اینجا احکاماتی رو در موردشون میاره خب دیگه اینا واضح هستن که چه هستن 181 من الاسماء الموصولتی ایو از جمله اسماء موصوله کلمه چه هست؟ ایو هست و تکون مضافتا الى معرفت این ایو چند حالت داره مضاف به معرفه میشه مانند اذا ذکرت بكتب فقرا ايها مانند ايها که مضاف به ها هست و ها زمین هست و معرفه است پس و تكون مضافه الى معرفه مضاف به چی میشه؟ به معرفه میشه او غیر مضافه یا مضاف نمیشه مانند تصدق على البائسين و ابدع به این اینجا این مضاف نیست پس ايو مضاف به معرفه میشه یا غیر مضاف هست و هی و این کلمه ایو برخلاف بقیه اسمهای موصول معرب می باشد البته استثنایی هست بعدا میگه الا و ایو معرب می باشد مگر مگر در یک حالتی ایو مبنی هست در یک حالتی ایو جز جز مبنی ها هست الا اذا اضیفت مگر زمانی که ایو مضاف باشه و حذف صدر سلتها و حذف شود صدر صله آن صله جمله ای رو میگن که بعد از اسمهای موصول میآید مثلا جاء رجل الذي ابوه عالم ابوه عالمون چه هست سله هست یا جا الذي ابوه عالم الذي اسم موصول هست ابوه عالم سله هست جمله اسمی هست صدر سله ابو هست بله صدر سله ابو هست صدر سله چه هست ابو هست خب میگه چه زمان این کلمه ایو مبنی هست زمانی که مضاف باشد و صدر سله آن حذف شده باشد مانند مثال چارم عاشر من الناسی ایهم افضل معاشرت کن با مردم کسانی از آنان را که اوچی باشد بهترین باشد خب اینجا ایو آی مضاف هست به هم یا نیست و بله. خب، مسلمه که مضافه سلهش هو افضلو هست که صدرش چه شده زمیر هست شده زمیر چه شده هست شده پس در این حالت ایو مبنی هست در حالات دیگه مورال هست و حرکت زمه و کسره و فتحه رو میپذیرد مثلا در مثال اولی ایو مرفوع از زمه دارد در مثال بعدی به وسیله با مجرور شده کسره دارد و در مثال بعدی فائل هست و مرفوع هست و زمه دارد کتاب شما کجاست؟ در قرآن جاهای زیادی این اومده است خب بریم جلوتر قاعده بعدی 182 من قاعده تکون صلة الموصول جملة فعلیه. صله موصول یا جمله فعلیه هست همین امثله رو بگم یا خودم مثال بزنم جان اگر از این امثله ها بگم سافر اللذانی اقاما اقاما سله جمله هست ولی جو... چی هست اسمی هست یا فعلی فعلیه فعلیه خب، هست یه مثالی از خود که بزنیم جا الذی نصر اخاک اومد کسی که یاری داد چیت را برادر جا اللذانی میشه بله میشه ولی من مفرد شو آردم جا الذی شو بگی جا اللذانی اون موقع میشه نصرا اومدن اون دونه نفری که یاری دادن اخاکه هر کدوم میشه جا الذی نمیشه در قرآن اومده نه اومده بله جمله فعلیه هست جمله اسمیه داریم او اسمیه پس تکون صلة الموصول جمله فعلیه جمله ما سله موصول جمله فعلیه میتونه باشه مانند مثالی که زدیم او اسمیتا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم اینجا جمله چی بود فعلیه بود ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوا شرا لكم خب پس اینجا جمله فعلیه بود یا استثنا نمیشه این الذین اول با اینش رو دیگه چی؟ بابا میگه سله جمله فعلی هست سله سله اون جمله رو میگن که بعد از اسم موصول میاد خب، ان الذین جاؤو جاؤو فعلی هست یا اسمیه بله الذین کفر. ان الذین کفروا خب بعدش چی میگه بعدش میگه او اسمیتن یا جمله بعد از موصول چی هست سله موصول یا فعلیه بود یا اسمیه اسمی مانند چی در مثال خودمون اگر بیایید ایوها هو شائقون حضر الذين هم اقاربی هم اقاربی جمله چی هست اسمی هست سلیمان اینجا چی هست مثال حضر الذين هم اقاربی این اینجا سلیمان چی هست اسمیه هست بله پس اه، تكون صلة الموصول جملة فعلية مثال زدیم او اسمیة مانند حضر الذين هم اقاربی یا او ظرفا یا ظرفیه می باشد مانند اخذت القلم القلم الذي امامك در قرآن اومده الذي عنده علم من ال اون آیه چه هست استاد الذي عنده الذي يراك حين تقوم این هست خدا ظرف زمانی که ظرف باشه الذي عنده علم من الكتاب در مورد اون داستان آوردن تخت بلقیس خب پس تکون صلة الموصول جملة فعلیه صله موصول یا جمله فعلیه هست مانند یا الذي نصر اخاک یا اسمی هست الذي جا هو عالم او ظرفا یا ظرف مانند مثالی که خوندیم اخذت القلم الذي امامك رأيت رجل الذي عندك او جارا و مجرورا یا اینکه سله موصول جار و مجرور هست مانند قطفت بعض الازهار التي في الحديقة دقت كان صار ورانا أنا پس اینها مسائلی بودند که البته جار و مجرور و ظرف همیشه متعلق به چیز دیگه نه اما مکه و فعل حدیقه در واقع متعلق به فعلی هستن که اون فعل چه هست؟ هست مثلا اخذت القلم الذي وجدت امامك اینجا در بحث آورده یا قطفت بعض الازهار التي استقرت في الحديقه همیشه جار و مجرور متعلق به اسمی هستن بعضی از نحوی ها میگن یا متعلق به فعل هستن که اون حس هست اون خودش هست؟ حس هست نه این سله ما متعلق به فعلی هست که فعله چه هست حس هست پس خودش میگه اما 183 رومین قاعده یجوز حصف العائد اذا كان عامله فعلا جائز است حصف عائد زمانی که عاملش چی باشه ببینید قبلا ما خوندیم در سله میشه زمیری وجود داره که زمیر به اسم موصول برمیگرده اون زمیران رو بهش میگن عائد این عائد میتونه حصف باشه لا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون ببینید اینجا زمین هست شده ولا چی؟ نه نه همین ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فحش ندهید آنانی را که يدعونهم من دون الله کافران صدا میزنند آنها را به غیر از خدا ولی چون زمیر اینجا منصوبه منصوبه عاملش هم فعل هست هست شده خیلی جاه زیادی تو قرآن داریم خیلی جاه زیادی ان الذين تدعون من دون الله یعنی ان الذين تدعونهم من دون الله اونهایی که شما آنها رو صدا میزنید غیر از خدا خب پس میگه یجوز حذف العائدی جائز است حذف عائد اذا کان عامله فعلا زمانی که عامل چی باشه نه نه زمانی که عامل اون زمیر فعل باشه بله زمانی که عامل هو یعنی هو به عائد برمیگرده زمانی که عامل اون عائد فعلی باشه و هو فی محل نصب و اون عائد منصوب باشه محلن چه باشه؟ او کان مانند کدوم مثال پیش بریم بهتره مانند لا تقل ما لا تعلم و ان ما تعلمه و اگر که کم باشد اونی که تو اونو میدونی اینجا عامل ما قله هست فعل, فعل ماضی هست و عائد که هست شده مفعول بهیست محلن منصوبه پس جایز است حذف آیت زمان که عاملش فعلی باشه عاملش چی باشه فعلی باشه و خود آیت در محل نصب باشه خود آیت در محل چی باشه مانند لا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلمه اگر چه کم باشه اون چیزی که ما میتونیم زمین رو ذکر کنیم و میتونیم آیه رو چکار کنیم جایزیه دیگه چه هست مثلا اینجا دقت کنید جا الذي رأيته اومد کسی که تو او رو دیدی میتونیم اینجا زمین رو چکار کنیم؟ حس کنیم میتونیم بگیم جا الذي رأيته جا الذي اکرمته جا الذي اکرمته میتونیم آعد رو اینجا چکار کنیم؟ پس میگه یدوز حذف العائدی اذا کان عاملا یعنی اذا کان عامله فعلا زمانی که عامل اون آیه چی باشه فعلی باشه بله ما اسم موصوله او کان مجرورن یا زمانی که مجرور باشد به حرف با حرفی که جر به الموصول مجرور شده با آن چه موصول مانند اقترب مما یقترب الاقلاء و عَمَّا عما یبتعدون حالا همین قسمت دوم دقت کنید و عَمَّا عما یبتعدون اینجا اسم موصول ما چه هست؟ ما ولی خود ما جر چی گفته؟ گفته جر به هل موصولو موصول مجرور شده باشه با اون آیا موصول ما با, با عن مجرور شده یا نشده؟ بله. عما یبتعدونه ببین از آن که اصلا قسمت اولش اقترب مما یقترب و الاقلا نزدیک شو از آن چه که نزدیک آن میشان اقلا زمین چه شده؟ هست شده و ابتعد اما یبتعدونه و دور شو از آن چه که اقلا از اون چکار میکنن؟ دوری میکنن پس يجوز حذف الآية اذا كان عامله فعلا وهو في محل النصب مثال أولي بود أو كان مجرورا بحرف جر به الموصول يا بله او کان مضافا الیه یا این که مضاف الیه باشه الان میارمش ابذل ما انت باذله ابذل ما انت بامیلوهو خب اینجا زمیر ما چه هست مضاف الیه هست دیگه باقل چون اسم ادامه شو میگه او کان مضافا الیه یا زمانی که آید مضاف الیه باشه المضاف اسم فائله و مضاف اسم فاعلی باشه و مضاف چی باشه متعد للحال او الاستقبال متعد هست یا معتمدن للحال او الاستقبال مال شما ها درسته متعد متعدی باشه للحال او الاستقبال به معنی حال یا چی باشه استقبال باشه در این حالت هم زمیر میتونه چه باشه حذف باشه پس سومین جایی که جائز هست زمیر آعد حذف بشه زمانی هست که اون عائد مضاف اله باشه و مضاف اسم فاعلی باشه که متعدی باشه و برای حال یا استقبال باشه مانند ابذل ما انت باذله که اینجا آیت چی شده شخص سوید ولی نه عائد اینجا چی شده؟ حصف شده چهار جا جایز است که این انت بازلوهو ببخش آن چیزی را که تو اون رو میبخشی بله بله در بازلوهو هست شده و چهارم اینجا که عائد حذف میشه او کان صدرن یا زمانی که اون عائد صدر سله ایو باشه اقرأ این هو نافع ایهم اشد على الرحمن اتیه ایهم هم اشد بله اینو قبلا خوندیم ایهم هو اشد علی الرحمن پس سروران من در چهار جا آید جائز است حذف گردد توی متعدی به استقبال حال جان؟ متعدی به حال استقبال نه خیلی لازم نمیشه این متعد صفت فائله یعنی اسم فائل متعدی باشه مال لازمی نباشه مال چی باشه لازمی متعدی باشه باغل خب متعدیه دیگه باغل بخشنده متعدیه مثل جالس نیست که لازم باشه بغله بخشید لازمه یا متعدی بابا بخشیدن لامتدی آره متعدد حال لحال اول استقبال معنیش منظورش معنیش به حال باشه استقبال نه متعدی بله. بابا شرایط که میگه اسم فاعل باشه متعدی باشه برای حال استقبال باشه یعنی متعدی چی نه؟ شیخ سهیل متعدی باشه معنیش برای حال یا چی باشه استقبال باشه پس پس پس احکاماتی رو که گفتیم احکامات اسم موصول رو در همین قاعده ذکر گردانیده است